For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Isaiah chapter 9, verse 6. may apat na dahilan kung bakit ang nature o yung kalikasan at ability o kakayahan ng batang isinilang sa sabsaban ay hindi pangkaraniwang sanggol. Gamit ang propesya na ito, isa sa ebidensya ay matatagpuan natin sa kanyang pangalan. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Take note, hindi sinabing his names o ang kanyang mga pangalan, kundi his name, ang kanyang pangalan. In other words, ang kanyang pangalan na kapahayagan ng kanyang persona ay nagtataglay ng nagkakaisang degree, gravity and magnitude which are divine in nature and ability. You see, ang talata pong ito ay nagtuturo sa atin na ang sanggol na isinilang sa sabsaban ay hindi basta-bastang sanggol o hindi basta-bastang tao or tao lang na ayon sa katuroan ng iglesia ni Manalo or isang divine creature na tulad ng mga anghel na ayon naman sa saksi ni Hoba kundi base mismo sa malinaw na talata ang sanggol na isisilang ay ang Mesyas na ayon sa New Testament ay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. John chapter 1 verse 1 and verse 14. Ito ang tinatawag nating doctrine of incarnation or sa katagapan ni Apostle John, the Word was made flesh and dwelt among us at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At bilang tinatawag sa theology na Theanthropos, Deus Homo, Godman o anak ng Diyos na nagkatawang tao, ang kanyang persona ay puspos at binabalot ng dakilang katangian ng pagka-Diyos. Colossians 2.9, Hebrews chapter 1 verse 3. At ilan nga sa mga kapahayagan ng katangian na ito ayon kay Isaias ay nahahayag sa pamagitan ng pagiging Una, wonderful counselor. Kamanghamangha, tagapayo. Now, sa unang basa sa talata, pwede mong akalain na ang wonderful ay adjective o panaguri ng counselor. Ito ang karaniwang palagay ng iba. Ngunit ang totoo, sa maingat na pagbabasa, ang dalawang salita na ito ay magkahiwalay. Gaya ng makikita mo sa King James Version at sa Tagalog ang Biblia. Mayroong kuwit or comma. In other words, sa halip na wonderful counselor, ang dapat ay wonderful counselor o kamangha-mangha and then tagapayo. So magkahiwalay po yon. Now, tungkol sa salitang wonderful, ang salitang ito ay tumpak na translation para sa Hebrew word na peleh. Tungkol sa Panginoong Hesus, ang salitang ito ay tumutukoy sa kanyang persona at mga gawa sa madaling salita, hindi ka lang mamamangha sa gawa ni Kristo, kundi maging sa tinatawag kong aura or gravity ng kanyang persona. Kumbaga ay eh, mayroong karisma na mula sa persona ng Panginoon na pamamanghain ka. In fact, sa aking pagbabasa sa Gospels, hindi kinakailangan ng Panginoon ng maatikabong aksyon para pamanghain ka eh. Kundi sa kanyang persona pa lang, may something na kamangha-mangha. Isang halimbawa ay matatagpuan sa Matthew 7 verse 28 to 29 at sa John 18 verse 6. Pakibasa po na lang. So si Jesus ng Nazareth ang dakilang awesome one. Siya po'y kamangha-mangha. Actually, maging sa kanyang kapanganakan pa lang ay awesome na eh. Kamangha-mangha na. Ito'y maituturing na himala ng mga himala kung iuugnay natin sa pag-aaral ng biblical prophecy. Even yung mga mathematical genius na magaling sa tinatawag nilang laws of probability ay manginginig sa kamanghaan dahilan sa kaimposiblihan na mangyari ang Pasko sa makataong paraan. But of course, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. So that's a basic premise of Christian theology. In the first place, Christmas is about the birth of the awesome one, the wonderful one, Kaya't inaasahan na tayo ay dapat na mamangha mula sa kaibutura ng ating pagkatao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. <laughs> Oh, hindi ito matatanggap ng mga Muslim sapagkat ang Diyos nila ay hindi ganito. Very aloof. Now, sabi pa sa talata, ang Mesias ay tatawaging Mighty God. Now, this is crystal clear ang lalaking sanggol na isisilang ay Mighty God or El Gibor, makapangyarihang Diyos. Isaiah 10 verse 21 also. Kaibigan, ito ay malinaw na talata po eh para sa pagka pagkadyos ni Jesus. Ang bata na nasa sabsaban ay Diyos na nagkatawang tao. Das, pwede kong sabihin na ang Pasko ay kapanganakan ng Diyos anak. Oh, what a wonderful mystery. Then tatawagin din siyang Eternal Father. Now, clarification here po. Si Jesus ay tatawaging Eternal Father not in a sense that He is God the Father. No, dapat nating panatilihin ang klarong distinction o pagkakaiba sa pagitan ng persona ng Ama at persona ng Anak sa banal na Trinidad. Paliwanag ng isang biblical na komentarista na si Albert Barnes, The phrase eternal father here in the Jewish idioms and customs refers to the fact that the Messiah is the eternal father in a sense that he is the possessor of all things and his headship as the king of Israel and of the universe will never end. At bilang support sa sinabi ni Vance na si Jesus ay possessor of all things, I think dapat na iugnay ang ibig sabihin ng katagang Eternal Father sa sinasabi ni Apostol Pablo sa Colossians 1 verse 15 to 17 na firstborn of every creature na dahil sa kanya by him were all things created and he is before all things and by him all things consist. Ibig sabihin, siya ay Eternal Father in a sense na siya ay hindi kabilang sa nilikha, kundi sa pamamagitan niya ay nalikha ang sannilikha. Okay? Wika pa ni Isaiah ang Mesias ay tatawaging Prince of Peace. Now, sa Tagalog, ang Biblia version, ito ay isinalin sa katagang Pangulo ng Kapayapaan. Wow, ganyan ang Pangulong kailangan natin. Pangulo ng Kapayapaan. Pero bakit siya tinawag na Pangulo ng Kapayapaan? Kasi mismo sa katangian niya, siya ay kapayapaan. At ang peace na ipagkakaloob niya ay hindi lamang political peace na magaganap sa paghahari niya sa lupa o sa tinatawag na Millennial Kingdom na mag-usher patungo sa tinatawag na uh, New Heaven and New Earth. Pero hindi lamang yan yung kanyang ibibigay na peace eh, kundi spiritual peace hindi lamang political peace kundi spiritual peace. Ang kapayapaang hatid at kaloob ng Prince of Peace ay pinasisibol niya sa puso. At sa panahon po nating ito, ginagawa niya ito sa pamagitan ng Espiritu Santo gamit ang ibanghelyo ng kapayapaan. Ephesians chapter 6 verse 15. At iyan ang dahilan kaibigan kung bakit madalas kong sabihin na kung wala si Kristo sa puso mo, wala kang tunay na kapayapaan. Kasi kaibigan siya lang ang tunay na pinagmumulan nito. At kung hindi nga siya ang source ng peace mo, I tell you, wala kang tunay at nananatiling kapayapaan. Hindi yan OA na bagay. That's a serious thing na dapat mong pag-isipan sa buhay mo. Kung wala si Jesus sa buhay mo, kaibigan, wala kang kapayapaan. Ikaw ay nasa ilalim ng kahatulan. And so ang aking admonition o palakas loob sa bawat isa sa atin ngayon ay yung ilagak natin kay Kristo ang puso natin. Yes, maybe ngayong darating na Pasko ay iniisip pa rin natin yung mga bayarin natin, gaya ng tuition fee, rent, electric and water bill, o yung ating mga credits, I mean plural na credits, na ano pat dahil rito ay wala man lang tayong magarbong handa sa Noche Buena. Kasi mm. yung sweldo ay sapat lang sa basic needs ng iyong family o ng iyong sarili. Pero kaibigan, don't worry. Bakit? Kasi ang 20 pesos na pandesal na may palamang cheese whiz, o kaya palaman na galing sa tingitinging 10 pesos na Eden Cheese, ewan ko, 10 pesos pa, eh, pwede yung maging memorable at joyful eh. Kung sa puso mo ay nakapalaman si Jesus o kung ikaw ay kontento sa persona ni Kristo. At kabilang ka sa isang local church na ang puso ng mga tao ay katulad ng laman ng iyong puso at kung saan sa local church na iyon ay napapakinggan ninyo ang mayamang salita ng Diyos. Yan ang bagay o galak kapayapaan na mayroon tayo na wala ang mga tao ng sanlibutan ito.